Euskera Gaztelera, y ikasgaia. Castellano Euskera, quinta lección. Yo tengo una casa grande. Nick eche andía dut. Yo tengo una casa grande. Nick eche andía dut. Nosotros tenemos una casa pequeña. Guk eche chiquía dugu. Nosotras tenemos una casa pequeña. Guk eche chiquía dugu. Tú tienes una bonita huerta. Suk baratza polita duzu. Tú tienes una bonita huerta. Zuk baratza polita duzu. Yo he visto. Nik ikusi dut. Yo he visto. Nik ikusi dut. Él ha visto. Ark ikusi du. Él ha visto. Ark ikusi du. Nosotros hemos visto. Guk ikusi dugu. Nosotras hemos visto. Guk ikusi dugu. Tú has visto. y ikusi dusu. Tú has visto. Zuk ikusi duzu. Vosotros habéis visto. Zuek ikusi duzue. Vosotras habéis visto. Zuek ikusi duzue. Ellas han visto. Haiek ikusi dute. Ellos han visto. Haiek ikusi dute. Yo soy grande. Ni handia naiz. Yo soy grande. Ni handia naiz. Jo tengo una casa grande. Nik etxea ederra dut. Jo tengo una casa grande. Nik etxe ederra dut. Es mi casa. Nire etxea da. Es mi casa. Nire etxea da. Tu tienes casa? Zuk etxe bat duzu. Tu tienes casa? Zuk etxe bat duzu? Si, tengo una casa. Bai, etxea dut. Si, tengo una casa. Bai, etxea dut. Kienes soiz? Zuek nor zarete. Kienes soiz? Zuek nor zarete. Somos maitena igorka. Gu maitena eta gorka gara. Somos maitena igorka. Gu maitena eta gorka gara. Nosotros también tenemos una casa. Guk ere etxea dugu. Nosotras también tenemos una casa. Guk ere etxea dugu. Esa es nuestra casa. Hori da gure etxea. Esa es nuestra casa. Hori da gure etxea. Las habitaciones de la casa. Echeco Gelak. Koldo tiene una casa bonita. Koldok eche polita du. Koldo tiene una casa bonita. Koldok eche polita du. Amaya y Maite también tienen una bonita casa. Amaya eta Maitek eche, polita te, ere. Amaya y Maite también tienen una bonita casa. Amaya eta Maitek etxe polita dute ere. Sí, pequeña pero bonita. Bai, txikia baina polita. Sí, pequeña pero bonita. Bai, txikia baina polita. I tu, John, tienes casa? Eta zuk, John, etxea baduzu? I tu, John, tienes casa? Eta zuk, John, etxea baduzu? No, yo tengo un apartamento. Es. Nick apartamendua dut. No, yo tengo un apartamento. Es. Nick apartamendua dut. Es grande? Andiada. Es grande? Andiada. Mi apartamento tiene cocina, comedor y dos dormitorios. Nire apartamenduak sukaldea, jangela eta bi logela ditu. Mi apartamento tiene cocina, comedor y dos dormitorios. Nire apartamenduak, caldea, jangela eta bi logela ditu. Igual que mi apartamento. Nire apartamenduak besala. Igual que mi apartamento. Nire apartamenduak besala. Es suficiente. Naiko da. Es suficiente. Naiko da. Cocina. Su caldea. Cocina. su caldea, Fuego. Sua. Fuego. Sua. Dormitorio. loguela, Dormitorio. loguela, Dormir. Lo. Dormir. Lo. Comedor. Janguela. Comedor. Janguela. Comer. han Comer. Jan. Salón. Egongela. Salón. Egongela. Estar. Egon. Estar. Egon. Tú tienes una casa grande. Zuk etxe handia duzu. Tú tienes una casa grande. Zuk etxe handia duzu. Sí, tengo una casa grande. Bai, nik etxe handia dut. Sí, tengo una casa grande. Bai, nik etxe handia dut. Vosotros tenéis una casa grande, la nuestra, sin embargo, es pequeña. Zuek etxe handia duzue. Guk, aldiz, chikia dugu. Vosotras tenéis una casa grande, la nuestra, sin embargo, es pequeña. Suek etxe handia duzue, guk aldiz txikia dugu. Las otras habitaciones también son bonitas. Beste gelak ere politak dira. Las otras habitaciones también son bonitas. Beste gelak ere politak dira. Esta es mi habitación. Au nire da. Esta es mi habitación. Au nire da. ¿Quiénes son ellos? Nor dira ¿Quiénes son ellas? Nor dira Son Koldo y Amaya. Koldo eta Amaya dira. Son Koldo y Amaya. Koldo eta Amaya dira. Perdona, este es tu pueblo. Barkatu, hau zure herria Perdona, este es tu pueblo. Barkatu, hau zure herria Sí, mi pueblo tiene un puente muy grande. Bai, nire herriak subi handia Sí, mi pueblo tiene un puente muy grande. Bai, nire herriak subi handia Euskera gaztelera, bosgarren ikasgaia. Castellano, euskera, quinta lección.